proposatu zidaten hizkuntza politikaren egoeraren inguruan egitea. E, azken bola honetan asko aipatzen ari gara ziklo aldaketa bat e, bat horrela, hizkuntza politikaren esparruan aldaketa handiak e, ikusten ari garela, beraz asmoa zen horren argazki bat e, ateratzea, ikustea benetan aldaketa horiek bote diren, euskal gintzan dabiltzan eragileek sumatzen ote dituzten, eta aldaketa horiek izatekotan zertan, zergatik eta zertarako. Euskal Herri, Euskal Herri osoan saiatu gara bai e, aliketa horrekatuena izaten, e, Euskal Herriko zazpi herrialdetako horrezkariekin hitz egiten, saiatu gara bidearen genero aldetik e, orekatu izaten, esango dizut ez era bat e, eh, lortu euskalgintzaren barruan oraindik ere e, genero aldetik desberdintasunak ikusten direlako eh, eta oraindik ere zailtasunak baditugulako euskalgintzan barruan bertan emakumeak ardura postuetan jartzen erabakigunetan emakumeak jartzen beraz oreka bat bai bilatu dugula e, genero aldetik bai lurraldetasun aldetik eta baita ere esango nuke esparruen arteko oreka bat ere bilatu dugula izan erakundeetan ari diren eragileak, izan esparru sozialdean eh, ari diren eragileak, beraz denen artean alako oreka batekin, alik argazki panoramikoena osatzeko helburuarekin. Egun bat elkegezketa egin duzula horrentzat, mm -hmm. zer zinaden aipatu, benen orokorki zer, zer ateratzen da hortik, zer nolako ikuspundua edo, edo eusnarketa eman duzu. Mm <laughs> -hmm. Bai, eh, eh, esan duzu egun lagunen e, iritziak bildu ditugu liburuan, eta baiteko liburu egin aurretik e, genuen pertsepzio hori e, eh, bai iztatu da. Alegia esango dizut egun lagunetik laro gehieta amar bat ados daudela, beretan ziklo aldaketa batean eh, sartzen ari garela, orain arteko aurreko amarkadetan egin dugula bide bat, eman dituela emaitza batzuk, ez behar bada, espero eta nahi genituen emaitza guztiak, utxune batzuk ere azaldu zaizkigula bidean, baina bai aldaketa batzuetarako zimenduak ikusten direla, ez da? Adibide batzuk jar daitezke esate baterako, baditugu eremu batzuetan, eta gipuzkoa izan daiteke behar bada, horren eredurik argiena, gazte aldi batzuk, non gehiengoa, eta eskualde batzuetan guztiak denak euskaldunak dira. Beraz, ja, gero eta gehiago aipatzen den eh, jauzi bat egiteko momentu iritsi zaigu, alegia ezagutza sustatzen bai jarraitu behar du, ezinbestekoa delako, baina erabilerari begira ere jarri barra daukagu. Hora baiteko, orain arteko eskema izan dugu ezagutzen egin behar dugu indarra, eskolan gazte irakasti zaiegun euskera eta gero ingo dute. E, urteotako esperientziak erakutsi du gauzek ez dutela horrela funtzionatzen, alegia ikasgela euskaraz ikasi eta kalean euskaraz egin. Guzti asko ze eh, dela, beraz esparru batetik baino gehiagotatik heldu hartigula, beti ere erabilera erdigunean jarrita. Zertasunetan den du jaldea jaren dugu berdini iparraldea dela, eh, askoz eh, zela baita hemen, ehm, zer dira biharko egonkak justuki hemen ze espajutan lan egin eta nola, nora joan. <laughs> uste eh, iparraldeari iparaldeari begiratuta batetik ezagutzan aurrera pausak ematen jarraitu behar dela, hor azken inkesta soziolinguistikoak datu pozitiboat bai eman du, lehenbiziko aldiz ba luste hori edo nola baiten gelditu da, Euskaldunen kalera hori, baina oraindik ere, e, erraldi guztiei begiratzen eh, baldin badi oraindik erraldun elebakarrena multzo, multzo zabala da, beraz, nolabaite eh, elebakorren zaku hori usten edo eh, jarraitu beharko dugu. Eta bestetik uste dut, batetik begiratu behar digula fenomeno demografikoi, alegia ikusten dugu Ipar Euskal Herrian, berezik lapurdin e, immigrazioa nolako eragina izaten ari den, eta horrek hizkuntzarengan nolako eragina duen. Eta bestetik esango nuke baita ere, E, batez ere irigunuetan, euskerak oso presentzia txikia duen lekuetan, behar ditugula batetik euskalduna Euskaldunak ikusarazi, alegia Baiona Angelu Miarritz ere bertan badira milak Euskaldun, beraz horiek ere eh, erakutsi barritugu, eta aldi berean Euskaldun horiei aukera eman barri alde nenean e, eh, Euskara erabildezaten.